njenoj cjelokupnosti i sveobuhvatnosti. Pod ovim svojstvom podrazumijeva se da se islam uzima u svojoj cjelokupnosti, da se islam uzima u svojoj sveobuhvatnosti i da rad ne bude samo sveden na jedan dio islama, a da ostali dio ili dijelovi budu ostavljeni. To nije skupina koja u svome programu ima samo dostavljanje istine i pozivanje na istinu. To nije ni skupina koja samo u svome programu ima ibadete, zikrove i odgajanje duši. To nije skupina koja je uzela samo u svoj program borbu na Allahovom putu, već je to skupina koja je u sebi objedinila sva svojstva dobra i ne uzima vjeru djelimično. To su oni koji pozivaju na dobro, u istinu koji istinu dostavljaju ljudima na najljepši način mudro nasihatom ilumom koji isto tako naređuju dobro i odvraćaju od zla i ne boje se na tom je putu ičijeg prijekora, oni su isto tako ti koji traže znanje, to su oni koji se brinu o svome ummetu, koji ga odgajaju koji ga upućuju i ukazuju mu na put kitaba i sunneta i to su svakako oni koji sprovode vrhunac istine, a to je borba na Allahovom putu. Dakle, to je skupina jednom riječju koja u sebi objedinjava sva svojstva dobra. U ovom slučaju treba posebno napomenuti da ova ispravna skupina mu'mina u svakom trenutku u istoj mjeri nije u mogućnosti svim ovim da se bavi. Ali ona svakako u svome programu i svome nastojanju ne zapostavlja ni jedan dio ove vjere. Jer mi govorimo ovdje o skupini koja je potpomognuta, o skupini koja je pobjedonosna skupina i o skupini koja je spašena skupina na sudnjemu danu. Dakle, to su oni ovoga ummeta koji uzimaju vjeru uz njenoj cjelokupnosti. Iako ćemo naći u ovome ummetu one koji su se posvetili više jednoj vrsti ibadeta nego drugoj. I to nimalo nije čudno, niti je to imalo pokuđeno. Uzvišeni Allah kaže jehdi bihi Allahu meni tebe aridvanehu subule salam. Allah upućuje one koji slijede njegovo zadovoljstvo putevima spasa. Subule selam. To jeste, upućuje te koji nastoje zadobiti Allahovo zadovoljstvo raznim putevima spasa, koji su na kraju svi ukupno jedan put. Pa će nekome od ovoga ummeta biti omiljen namaz i ibadet, opet drugima će omiljen džihad na Allahovom putu. Treći ima će biti omiljen ilum i traženje toga pravog istinskog izvornog znanja. I tako dalje, i tako dalje. Pitali su imami Malika zašto kod njega kao predvodnika muslimana u svome stoljeću ne nalaze to, da toliko posti i ibadeta čini kao što to drugi mutekije i badećije čine, a on im odgovara meni je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala olakšao put iluma, put znanja i traženje toga znanja. I pustite me na onome na čemu me je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pomogao. Isti taj imam kaže u ovome mesđidu, to jeste u džami Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ima ljudi za koje ja poželim da mi to učine Allahu tabaraka wa ta'ala zbog njihovog ibadeta uzvišenom stvoritelju. Ali ja od njih ne bih primio ni jedan hadis. Znači uzvišeni Allah im je olakšao put i badeta, zikra, odgoja duše i tako dalje. Ali oni nisu za ovo drugo područje. Područje znanja i preciznosti u tome znanju i shvatanje znanja i tako dalje. Ali mi sada govorimo o ummetu kao skupini vjernika u kojoj treba da se nađe onih kojima je omiljen džihad, oni kojima je omiljen ilum, oni kojima je omiljen ibadet i tako dalje. Tako da u ovome ummetu nađemo svih ovih skupina. Tako da se islam u svojoj sveobuhvatnosti nađe u ovome ummetu. Nikako da nađemo u ovome ummetu ili ovaj ummet skupine koje pozivaju samo na dijelimičnu primjenu islama. Kao što ćemo danas naći u nekim slučajima gdje se, na primjer, kaže mi želimo da islam zavlada na svijetu. I to je kao ideja vodilja u redu sa svim. Ali ne smije se zanemariti sve ono drugo što dovodi do toga. Ili ćemo naći one koji kažu mi se bavimo davom, mi se bavimo zikrom, i balicom Allahu te bareke ta'ala, ali ih nema na polju, na polju borbe na Allahovom putu, nema ih na polju iloma i tako dalje. Daleko bi nas dovelo kada bismo sve ovo nabrajali, šta ćemo sve danas u ummetu naći. I zato kada govorimo o problemu danas našeg ummeta, moramo biti svjesni da je problem našeg ummeta u nama samima, a ne u drugima. Jer neprijatelji Islama su uvijek postojali i oni će biti do sunnjega dana. I borba između istine i neistine, ona je trajna. I ne možemo uvijek prebacivati na druge da su drugi krivi. Svakako da drugi ne žele ovu vjeru kao što uzvišeni Allah kaže وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِسْتَطَعُوا Oni će se neprestano protiv vas boriti dok vas ne vrate s vaše vjere ako ikako mognu. Dakle, neprestano je ta borba protiv islama i muslimana. Hoćemo li popustiti i hoćemo li pobijediti ili izgubiti, to je pitanje našeg imana i našeg prihvatanja islama onakvog kakav on jeste u svojoj osnovi, svojoj biti. I zato problem, jedan od problema našeg današnjeg ummeta jeste djelimično uzimanje vjere i isticanje primjene, djelimične primjene vjere ili toga dijela vjere kao da je to cjelokupna vjera. I to je u neku ruku zavaravanje ljudi i to u neku ruku kasnije vodi, vodi u podjelu na stranke, partije i tako dalje. Govoreći o ovoj temi treba napomenuti svakako i to treba uvijek isticati i time se ponositi. Koje je to svojstvo ove vjere? I koja su to svojstva ove vjere? Da bismo shvatili da ova vjera ne podnosi da se uzme jedan njen dio, a ostavi drugi, jedan ili više njih. Ova vjera svakako da je savršena, upotpunjena i ne treba joj nikakvo novo upotpunjavanje, nekakvo dorađivanje ili ne izbacivanje nečega iz nje. To je tako zauvijek Uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala zadovoljen je ovom vjerom i nikada se na nju rasrditi neće. On je upotpunio svoj ni'met i na dunjaluku i na ahiretu i uzvišeni Allah ovom vjerom ispunjava sreću, potpunu sreću ljudima na oba dva svijeta. Kao što kaže u ajetu sure El-Ma'ide, Estaizu billah, el-jevme akmeltu lakum dinakum. Danas sam vam usavršio vašu vjeru. Savršena, nema u njoj nikakve manjkavosti. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي I upotpunio vam svoj ni'met, svoju blagodat. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ O vi koji želite Allahovo zadovoljstvo, drugog puta mimo Islama nema. Jer uzvišeni Allah kaže وَرَضِيتُ Ja sam zadovoljan. Bikum lekumul islame dina vama, islamom kao vjerom i ničim drugim. Nikakvim drugim ideologijama, propisima i tako dalje. Svakako, da se ovdje kaže u ovom kuranskom majetu raditu lekumul islame, el islame, onim poznatim islamom koji je spomenut u Kurani Kerimu sunnetu Rasula sam i na kome su bile prve generacije ovog ummeta, ashabi, tabiini, tabi, tabiini i oni koji su islijedili po hajru do sudnjega dana. Uzvišen je Allah od svoje blagodati učinio je da su sljedbenici ovoga ummeta, da su sljedbenici ove vjere najbolji narod, da je poslanik njima dat najbolji i najodabraniji Allahu poslanik, da mu je objavljeno najveće što je objavljeno bilo kome od Allahovih poslanika. Uzvišeni Allah kaže لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Zasigurno je Allah svoju blagodat dao vjernicima kada je poslao među njih poslanika, jednog od njih, koji im uči njegove ajete i čisti ih i uči ih knjizi i mudrosti, i ako su prije toga bili na jasnoj zablodi. Drugim riječima naš ummete, ostavite li ove upute, upute knjige i mudrosti, upute knjige i, Allaho, i sunneta Allahovog poslanika, ali i sato selam, opet ćete se vratiti na ono na što ste bili prije, a to je lefi dalali mubin na jasnoj zabludi. I zato ne smijemo se zavaravati, poštovana braćo, da može ovaj ummet živjeti bez ove vjere, da može ostati i opstati, da može imati svoj ponos bez čuvanja principa ove vjere zasigurno da je opstanak i propast ovoga ummeta da su pisno vezani za očuvanje vjere i njenih principa. Kada se desilo da je ovaj ummet napravio razliku između Allahovih propisa, da je uzeo mijenjati Allahove propise drugima, kada je uzeo jedan dio vjere, a ostavio drugi dio ili druge dijelove, tada ova vjera nije više im davala ono što uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala obećava i ono što im je potrebno na dunjalu i na ahiretu. Uspostavljanje vjere u njenoj sveobuhvatnosti i cjelokupnosti, u njenoj izvornosti jeste potreba koja ujedinjuje safove muslimana i koja ih jača i koja dovodi ovaj ummet do zadovoljstva uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. To je bilo propisano i narodima prije nas. Da rade po onome što je uzvišeni Allah objavio i da slijede uputu koju je poslao sa njegovim poslanikom. Uzvišeni Allah kaže: "Šara'a lakum dinima ad din Nuha" والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه propisao vam je od vjere ono što je propisao Nuhu i ono što smo objavili tebi, Allaho poslaniće, i ono što smo ovasijetili i oporučili Ibrahimu, Musau i Isau, a to je bilo poruka en dine da uspostavite vjeru wala tatafarraqu i u njoj da se ne razilazite ovom vjerom ujedinjeni su safovi ljudi koji do juče nisu mogli zamisliti da imaju iste interese ujedinjena su srca i izvedeno je čovječanstvo iz propasti dalaleta na svjetlost ubjeđenja i obožavanja uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Izvedeni su iz obožavanja čovjeka i materije u ponos obožavanja uzvišenog stvoritelja tabaraka wa ta'ala. Ovo je vjera, da se podsjetimo samo, koja poziva na čišćenje i unutrašnjosti i vanštine. Ona nije ta koja se bavi samo odgojem duše, a zapostavlja Rad. Niti je ona ta koja poziva na rad i djelovanje, a zapostavlja odgoj duše. To je vjera koja poziva na znanje, na rad i na iskrenost u svemu tome. To je vjera koja poziva u vjerovanje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala u svim dijelovima toga vjerovanja. To je vjera koja poziva u vezivanje ovoga svijeta sa ahiretom i ove vjere sa državom i svim ostalim, to jeste da je vjera u svim poslovima ljudskog rada i djelovanja. I zato na taj način vjera postaje u stvari cjelokupni život, a to je ibadet uzvišenom Allahu tebareke wa ta'ala. Vjera koja poziva na očuvanje vjere, života, razuma, časti i imetka. Vjera koja nije ostavila ni jedno dobro, a da nam nije ukazala na njega i podstakla nas da ga radimo, niti je učinila, niti je ostavila jedno zlo, a da nije na njega upozorila i od njega nas odvratila. Ovom vjerom očuvana su prava i uspostavljeni propisi na principima pravde i umjerenosti, na principima koji ostvaruju svako dobro i odvraćaju od čovjeka svako zlo. To je vjera koja poziva u potpunu pravdu. Kao što kaže uzvišeni Allah, la tazlimune, wala Ne činite nepravdu, niti nepravdu i od koga trpite. Ova vjera obuhvata cjelokupni život u akidi i etikadatu, u ibadatima, to jeste u onome čime se čini ibadat Allahu tabaraka wa ta'ala, u pitanjima privatnog života, u pitanjima međusobnih odnosa među ljudima, u kaznenom zakonu, ona je odredila propise, principe i granice svega. Koji su to odnosi između onih koji vladaju i onih koji su od običnog naroda? Koji su koje su dužnosti i obaveze odgovornih u svakome trenutku života. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'ani Kerimu prijeti onima koji su se, koji su uzeli jedan dio vjere i ostavili druge dijelove. Zato imamo više primjera, jedan od tih jeste i primjer Benu Israila. Onih koji su se hvalili da imaju znanje knjige, ali nisu po tome radili Uzvišeni Allah nam to vrlo jasno i slikovito prikazuje u kuranskom ajetu gdje kaže وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Ovo je bio jedan od deset zavjeta kojima su se oni zavjetovali na pokornost uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Između ostalog on im kaže i kada smo od vas uzeli čvrst ugovor da nećete krv jedni drugih prolijevati, niti ćete jedni druge iz svojih domova protjerivati. Zatim ste to potvrdili svjedočeći istinu. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم Zatim vi ubijate jedni druge. Niste poštivali taj propis te vrata. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ pa izvodite jedni druge iz svojih do, domova. Tavaharuna alejhim bil ismi wal udwan i protiv njih radeći grijeh i neprijateljstvo. Wa in ya'tukum usara, a kada bi vam ih dovodili, te koje ste do ubijali i protjerivali iz njihovih domova, kada bi ih dovodili vama kao zarobljenike, tufaduhum, vi biste ih otkupljivali. S jedne strane ih ubijate i protjerujete, ne poštujući propis vrata, a s druge strane hoćete da udovoljite propisu te vrata otkupljujući te zarobljenike. Tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ihrađuhum. Vi ih otkupljujete, a u osnovi vama je zabrajno da ih protjerujete. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi, wa furune bi ba'd. Zar ćete vjerovati u jedan dio knjige? To jeste, zar ćete raditi po tome jednom dijelu knjige, a ne vjerovati u drugi? Dakle, ovaj ajet vrlo žestoko govori onima koji ne sprovode Allahove propise, da to njihovo nesprovođenje Allahovi propisa i njihovo nepoštivanje, da je to u stvari kufr njihov u pogledu Allahovog zakona. I ovo je jedan od ajeta koji predstavljaju najveću prijetnju onima koji olako drže do Allahovi propisa. Koji jednostavno govore, mi vjerujemo u srcu i mi to znamo, ali tih toga vjerovanja koje oni zamišljaju i predstavljaju i predstavljaju sebi nikako u dijelima ne ima. Uzvišeni Allah u ovom slučaju njihovo nepoštivanje propisa te vrata, iako su poštivali jedne propise, ali njihovo nepoštivanje drugih propisa te vrata naziva kufrom. Efe minune bi ba'dil kitabi wa takfurune bi ba'd. Fema zaumen men jef'alu ovo i nas se tiče, braćo draga. Kao i prvi dio ajeta. Fema džezau, kakva je kazna? Men jef'alu ono Onome ko to čini. Ovdje se kaže čini, ne kaže radi. Jer to je još jači izraz. I kakva je kazna onome ko to čini, ko taj zločin čini. Illa hizjum fil hajati dunija. Osim poniženje na dunjalučkom životu. Zar ne živimo u tome, braću? Zar nas to danas nije potrefilo? Wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashadd al-adab. A na kijametskom danu bit će vraćeni na najžešći azab. Zato što su Allahove ajete uzimali olako. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ A Allah nije nemaran u pogledu onoga što činite. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ to su oni koji su uzeli ovo svjetski, dunjalučki svijet za ahiret. Fela yukhaffafu anhumul azab. Neće im se olakšati azab Allahov. Wala hum yunsarun. Niti će biti potpomognuti. Jedan drugi ajet uzvišen je Allah u njemu kaže Inna ladina farraku dinahum. Zaista oni koji podijele svoju vjeru. Ibn Ketir u komentaru ovoga kaže uzimaju jedan dio vjere, a ostavljaju drugi dio. Vjeruju u jedan dio vjere, a ostavljaju, a ne vjeruju u, di, u drugi. Inna farraqu dinahum Oni koji podijele svoju vjeru i postanu i pretvore se u partije, u stranke. A to je neminovno, braćo. Kada se uzme jedan dio vjere, a ostavi drugi dio ili drugi dijelovi, mora se umet podijeliti na, na partije i stranke. Jer, jer sve čini da bude jedno jedinstveno. Ali, kada ovaj umet počne govoriti ja mislim, ja pretpostavljam, ili ja se držim ovoga islama, ili postoji bosanski islam, i arapski, i turski, i europski, i svakakav drugi islam, onda je neminovno da se podijeli na stranke i partije. I neminovno je da bude ponižen. I neminovno je da izgubi svoju snagu. I neminovno je da neprijatelji onda dođu i da nam radi ono što danas čine od ovoga ummeta. U Čečeni, na Kosovu, u Bosni, u Palestini i u svim drugim mjestima. I zar mi nismo svi dijelimično saučesnici u tome? Zato što se vjera djelimično samo uzima. Vjera koja bi trebala biti uspostavljena u svim mjestima na ovoj zemaljskoj kugli. Danas ćemo često naći da se ona ne uspostavlja ni u ovim svetim mjestima koja su odabrana kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, a to su Allahove džamije. Lesta minhum fi šeji, kaže uzvišeni Allah, takve koji podijele svoju vjeru i u stranke se podijeli ti Allahov će nemaš ništa sa njima. Nije to tvoja vjera. innema emruhum ila Allah Allah će se njima pozabaviti. Thumme biuhum bima kanu jefanu Zatim će ih obavijestiti o onome što su činili. O tom zločinu koji su uradili prema vjeri. Jer od ovih pet nužnosti sa kojima je došla ova vjera, očuvanje vjere, očuvanje života, očuvanje imetka, očuvanje pameti i časti ljudske, neka znate da je najvažnije od ovoga svega ono prvo, a to je očuvanje vjere, kada bi sve ostalo otišlo. A šta reći za one koji gledaju da očuvaju i život i sve ostalo na račun vjere? Podjela vjere u ovome slučaju znači ostavljanje vjere i suprostavljanje njoj. Jer je uzvišeni Allah tabaraka poslao svoje poslanike sa uputom i vjerom istine da bude iznad svih drugih vjera. On je objavio šarijat koji je jedan jedinstven i u kome nema razilaženja. Objavio je šerijat svakome svome poslaniku, a ovaj šerijat koji je objavljen posljednjem svom njegovom Rasulu, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam ostaje vječan do sudnjega dana i u njemu nema razilaženja. I kao što je Kur'an osnova ove vjere i osnova šarijata, isto tako i u njemu nema razilaženja, isto tako u šarijatu nema nikakvog razilaženja. I zato uzvišeni kaže: وَلَوْ كَانَ min 'indi غَيْرِ اللَّهِ I da je Kur'an od nekog drugog, a ne od Allaha, u njemu, u njemu bi našli mnoga razilaženja. I zato je ova vjera zauvijek do sudnjega dana. I zato je ova vjera za sva mjesta, za sve ljude i sva vremena. I to je vjera u kojoj nema jedne krajnosti, već je vjera sredine koju je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala za sebe odabrao.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 Ko bude tražio neki put drugi mimo ovoga puta, وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ Mi ćemo ga okrenuti da ide tim putem وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ I mjesto ćemo biti u جَهَنَّمُ sajati masira. A lošav je to mjesto i stjecište. Uzvišeni Allah nam isto tako kaže فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفَ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا i okreni svoje lice vjeri čistoj, fitri, čistoj vjeri u kojoj je uzvišeni stvorio, na kojoj je uzvišeni stvorio ljude. La dila li Allahu Allahovom davanju nema, nema mijenjanja. Zalike dinul qajim, to je prava vjera, walakinna ekthara nasi la ali većina ljudi ne znaju, ne znaju šta je prava vjera i misle da je prava vjera ono što oni zamišljaju. Munibine ilaihi, predani Allahu samo. Wattaquhu i bojte ga se. Wala takunu minal mušrikin i ne budite kao oni ili ne budite od mnogobožaca alladine farraqu dinahum wa kanu shi'a koji podijeliše svoju vjeru i onda se na razne stranke podijeliše kullu hizbin bima ledehim ferihun svaka skupina zadovoljna sa onim na čemu je ona? Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu sreo je jednom prilikom Mu'ad ibn Džebela i upitao ga šta je osnova ove vjere? A on mu reče troje je osnova ove vjere. Prvo, ihlas. To jeste čista, čisto vjerovanje na kome je uzvišeni Allah stvorio ljude. I to je fitratullah. Čisto vjerovanje. Drugo, jeste namaz. I to je vjera. I treće, to je ta pokornost uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala i to vam je zaštita. Prenosi imam i hakim da ashabi kada su pitali Allahovog Resula alaihi sallatu wasalam koja je to spašena skupina od mnogih koje će propasti, on kaže men kana ala ma ana alaihi wa ashabi, ko bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Ovdje ćemo još spomenuti ukratko koje su to pojave koje su proizašle iz dijelimičnog samouzimanja vjere. Kao prvo, vidjet ćemo da se danas nadvio nad ovim ummetom jedan veliki musibet koji se zove el almanije ili sekularizam. To jeste odvajanje vjere od države i drugih poslova. Mi ćemo vidjeti da kada je crkva onakva kakva jeste, koja je zasnovana na zakonima koji, koji nema u Allahovoj tebaraka vjeri, kada je uzela monopol, kada je uzela tumačiti ono što nema svoje osnove u Allahovoj vjeri, onako kako oni zamišljaju, onda su se ljudi digli protiv nje i vidjeli su jedini izlaz iz odvajanja vjere od svih drugih poslova. Danas ćemo vidjeti, nažalost, i neke muslimane koji su zavarani takvim ideologijama i kažu mi da bismo uspjeli moramo odvojiti vjeru od svega ostalog. I zato dozvoljavaju kamate i zato dozvoljavaju nemoral jer on im pomaže u u njihovoj takozvanoj ekonomiji i zato nemaju svih ovih principa koje je uzvišeni Allah tabaraka ta'ala postavio jer imaju svoje materialističke principe. Odvajanje vjere od države, davanje vjeri uskog kruga, djelatnosti po džamijama, a onda suđenje ljudima po onome što su ljudi izmislili. Isto tako ćemo vidjeti često u arapskom svijetu gdje žele da udovolje, tako rekući, jednoj i drugoj strani, da su sudstvo sveli samo na ahval šaksije ili porodično pravo, to jeste kod udaje želitbe nasljednog prava i tako dalje. Tako da ljudi na taj način zamišljaju kao da se vjera sprovodi, a u stvari vjera je umrtljena. Od posljedica djelimičnog uzimanja vjere jeste i dijeljenje na stranke i partije. Tako da ćemo danas u umetu naći takvi skupina i grupacija koje bi voljele da unište jedna drugu nego da unište svoje istinske neprijatelje kafire. Isto tako od posljedica djelimičnog uzimanja ove vjere jeste i pojavljivanje raznih nacionalnosti i nacija koje staju na na mjesto vjere i koje propisuju principe rada i djelovanja među ljudima. Posljedica svega ovoga jeste da je ummet, da se ummet podijelio. Posljedica ovoga jeste to da ovaj ummet je danas ponižen. Posljedica ovoga jeste i to da pomoć i pobjeda koju nam je uzvišeni Allah te ta'ala obećao ne dolazi. Posljedica ovoga jeste da smo se zavarali svojom vjerom, pa mislimo da smo ju uspostavili, a u stvarnosti mi smo uspostavili samo jedan dio naše vjere. Posljedica ovoga jeste naše pogrešno shvatanje i uzimanje vjere. Posljedica ovoga jeste zavaravanje ljudi i odvođenje ljudi sa Allahovog puta, jer ljudi na taj način misle da je to cjelokupna vjera i da se ona ne miješa u druge poslove. I posljedica ovoga između mnogih drugih koje sada nismo u mogućnosti zbog će vremena spomenuti, jeste i to da vidimo danas pokušaje približavanje istine i neistine, jer kad istina se svede samo na neke dijelove, onda u tome slučaju moći će se neistina približiti toj istini i moći će se na neki način približiti istina i neistina ili na neki način objediniti. Molim uzvišenog Allaha ta'ala da nas pomogne u našem shvatanju vjere i radu po njoj Onako je kakva ona jeste, onako je kakva je objavljena u njenoj cjelokupnosti i sveobuhvatnosti, da nas učini od pobjedonosne i pomognute skupine ovoga ummeta sa kojom je on zadovoljan. Amin ya rahman rahim. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم